quon codono foron lastrae quon edacne tuto ed e ho despotes codona e cremasen hoste prodelon eina tois toi spasi hutos de ton codona seion en te agorae e las doneueto graus de quon eipen autoe ti fantasdei u di areten tuton foreis ala di elenchon tes che crumenes su cacias hoti hoi ton alos donon che nodoxoi tropoi prode loi eisi de luntes ten afane cacian